Ja. Vad säger du? Hur många procent? Ja, det där. 21,5 procent nej. Av de avgivna rösterna. 78,5. 78,5 procent, ja. Folket har sagt sitt. Röstningsprocenten är då 61,9. 158 lasta som har avgivits totalt. Sitä kysyisi, mä voisin oikeastaan kysyä ihan semmoisia, että, mm, että miten, miltä se on tuntunut, kun tämmöinen aloite oli niin, tehty joo, joo, joo. kansanäänestyksestä. Joo. Joo. Tuota, ensimmäinen ajatus oli, että no hei, mitä hullua tämä nyt oikein on tuota, niin nyt tinkoita ruvetaan hajottamaan, mutta sitten kun tavallaan niin kuin selvisi, mistä on kysymys, eli eihän inkoita hajoteta, vaan inko jatkaa inkona, jos jatkaa, tai sitten inko lakkaa olemasta, jos se siirtyy jompaan kumpaan muuhun, niin sitten rupesi miettimäänkin vähän tarkemmin, että jaa, haluanko mä lähteä sitten kirkkoon omalle 45 kilometrin päähän lääkäriä asioimaan tai ohjalle 45 kilometrin päähän, kun mä oon tottunut käymään Karjalla, sinne on 18 kilsaa. Että mulle tämä kielikysymys ei ole mitään. Mä nyt olen suomenkielinen, mutta periaatteessa kaksikielinen, että se ei ole niin se juttu. Vaan ihan tämmöinen mukavuus, että tuntuu niin kuin vähän hölmöltä. Toisaalta arveluttaa Raasepori on nyt tämmöinen, talous on vähän mitä on, mutta se on tänään sitä. Huomenna se on jotain muuta. Että kyllä mä nyt kuitenkin kallistun sinne Raaseporin puolelle. Ja, ja sitten tietysti se, että todellakin niin on tottunut niin kuin asioimaan siellä. Joo. Ja varsinkin niin kauan kun mä olin töissä Meltolassa, niin, tota, niin se suunta oli aina sinne päin. Oli niin kuin luontevaa ostokset tehdä siellä ja kaikki asiat. Mm. Niinku mm. Minkälaista on, on puhuttu myös kulttuuriidentiteetistä, että niin. saaristolaisidentiteetistä. Joo, joo, no tuota, Mä olen ihan Mantereelta syntynyt, ja niin Mantereella tietysti asun nytkin, mutta kun tyttären pistin tänne saariston kouluun, niin sillä tavalla jotenkin niin kuin sen näkemys on muuttunut ja, ja se, se identiteetti on jollakin lailla muuttunut, että, että sitä on niin kuin eri lailla arvostanut. Tai näkee niin kuin vähän eri silmin, että niin kuin tytön kautta. M- millä tavalla, voitko kuvailla tätä, miten eri silmin sen näkee? ensinnäkin ne vaikeudet, mitä saaristossa on, ja sitten toisaalta se rikkaus, mikä se on, tämmöinen äh, rikkaus, tämmöinen saaristo, että kyllä sitä niin kuin katsoo, katsoo eri lailla. Ja mm, vierailu siellä saaristossa, just tämän koulukovereittelua ja muuta, niin sillä on niin semmoinen uusi, uusi näkemys. Mm. mm. Että täällähän eletään. Mm. Niin, täällä ei vaan käydä uimassa. Aivan. Joo, <laughs> niin. Mitä sä sanoisit äh, semmoisille asenteille, joita voi ehkä olla ilmassa, että no miksei toi saaristo voisi olla tyhjä, että sinne mennään vaan käymään uimassa? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Niin kauan kuin mahdollista, niin täytyyhän se pitää elävänä. Joo. Ei, ei, ei museona eikä niinku tämmöinen pelkkä vapaa-ajan. Joo, kyllä mä kannatan ihan samalla tavalla kuin maaseutu muutenkin pyritään pitämään niin ihan samalla tavalla saaristoa, niin kuin sillä tavalla osa maaseutua. Kenneth Nordqvist. Vad tycker du om den här idén att ha en folk? Ja, det är riktigt bra liksom att, att lite se vad folk tycker att, att det där är att man vet ju sen att alla har ju egen åsikt men, men det är bra liksom att det, för att det, vad det verkar hit åtminstone så är det det något så gemytliga andra alternativ de här Lojo och, och sådana Att på det viset är det ju bra att det frågas åtminstone. Får se sen vad resultatet blir. Ja. Varför tycker du att lojo inte är gemytlig? No, it, det lojo kan jag tänka mig att då blir det här liksom mer som ett sånt här liksom randområde, liksom att det blir som, ska jag säga, i Raseborg som Pujo. Att det liksom, det, liksom, det hör inte, det är liksom, det är sånt där utvecklingsområde. För det tror jag att de uppe i Lojo har så stort intresse vad som görs här i Bergsund. Mm. För de har ingen skärgård och ingenting. Däremot, genom man tänker liksom kyrkligt och det där är ju skärgård, att där är det en helt annan sak. Så det skulle ju kanske kunna vara... Jag kan tänka mig det skulle i så fall mera lockande. Ja. Hur är det med Raseborg då? Ja, det är ju liksom, där är ju åtminstone språket alla ju sitt åtminstone. Ja. Tror du att Raseborg eh, skulle liksom se på skärgården och, och Barösunds mera som en intressesområde? Ehm, jag vet inte, åtminstone var jag, jag var ju här på det här mötet då, eller det här som han var, vad hette han, Johansson? Johansson Johansson från, var här, ja. Från Eknäs eller Raseborg. Och det där, då tyckte han, inte hade han något större intresse för själva, ska jag säga, riktiga skärgården, liksom de som är ut på, utan liksom vägförbindelse. Ja. Så då sa han ungefär att bo inte där. Jo, det var ju som han sa. Ja. Och det, det vill tycka att jag åtminstone om. Ja. Du bor på en holma? Ja. Vilken holma? Vargskär. Vargskär, var någonstans är det? No, det är dit Hurskavs är nära Bågåskär. Det, är riktigt de där yttersta, det är riktigt de yttersta holmarna. Ja, ja. hur många människor bor där på holmen? Men, tre. Tre stycken? Ja. Vem är det? Jag och, och det där gumman och pojken. Och hur gammal är din pojke? Fem. Så hur ska ni lösa problemet med skolgången? No, det får man se. Det är ju först nästa år, eller i höst. Mm -hmm. har, har, ni diskuterat alls den här möjligheten att ha egen skola i Barösund? Privatskola mm. eller? Nej, det har inte varit tal Nej, inte något sånt. För det cirkulerar ju någon ja, jaha. Ja, ja, just det. Jo, att, att till exempel om Barösunds byaråd skulle kunna få hyra skollägenheterna från Ingo kommun så ska Jaha. man kunna börja driva, bedriva um, kursverksamhet och också eventuellt skola. Ja, just det. Ja, inte skulle jag, men då har jag svårt att tro att det kommer tillbaka. Jo, det, men det är inte kommunen Nej, nej, det blir nu det skulle bli, det privat, men då blir det drivet självt. Ja, ja, ja, ja. Och kanske, vad är bättre än det? Mm. Att så nära som möjligt, för nu blir det ju liksom för sådana små, nu blir det ju långa, på sommartid eller när det är öppet vatten så det är ju ingen nöd med båt upp till Ingå, men vintertid så blir det ju nog det blir ganska långa dagar. Ja, är det kortare att komma in hit till Barösund än att gå upp till Ingo från Vargskär? Mm, det, hit upp så är det ungefär lika, no, lite kortare hit. Ja, och det, då, då är det liksom mera skyddat också? Att det är, jo, jo, jo, Det är ju det att den um, rutten kan vara lite bättre. Mm, no, jo, men no, finns det ju sådana utrustningar idag. Hur, hur förhåller du dig till den här identitetsfrågan, liksom kulturella att liksom man har mera, många människor har uttryckt att de, de känner sig höra mera samman med Raseborg hellre än med Ingo eller, eller en Ingo som skulle liksom eh, utvidgas norrut och österut. Ja, kanske. Jag skulle säga att i dagens läge så är väl, tror jag, så mycket. Det var mera, ska säga, mera förr när det... Då for det ju alltid liksom med båtar, det var Teknis och det var sånt. Att då var det ju alltid liksom västerut, men dagens läge så far ju all, dit som man får sina tjänster och det som man behöver få uträttat. Alltså. Hur mycket kostar det att, eh, alltså om, om, om det är riktigt skitväder så att säga, med en före, så rör du dig med, vad rör du dig? Hydrokopter. Hydrokopter, ja. du har en ja. egen? Jag har egen. Är, är den mycket dyr i drift? Nå, no, no, är inte riktigt. Just. Hur mycket, hur mycket blir det på en till ja. exempel en, en, en, skolfärd, om det skulle vara till Barösund bara? En no, det är en, no, far, det är en tank till den en hela tank? Ja, 20 liter? Ja, det är rejdräggen räcker till om det är tomt för det. 20 liter ja. för att komma till Barösund och ja. tillbaka? Ja. Det blir 30 euro det. Ja. Och då skulle det vara varje dag? Mm -mm. Men sen är det ju om det är fint för man slipper med skador så då är det ju ingen nöd. Just ja. Att det är just det där med en förestid så då är det ju... Men nu slipper man röra sig för jag vet ju själv när jag jobbar att jag, jag rör mig ju alltid Just så, du, ja. då är du ändå i Ja, ändå. Ja. Ja, ja, ja. Var jobbar du? Jag jobbar på kraftverk, men jag jobbar skift, jag, jag, jag rör mig alltid bara nattetid. <laughs> Nästan. Var det lättare förr när vi hade bågaskär och de hade farit upp? Mm, nej, det vet jag inte. Hade jag aldrig någon nytta av det. Charlotta Kvarnström. Inga-Lill Klingberg. Marko Klingberg. Tack, tack. Och Mika Klingberg. Mika Klingberg, yes. ja, Men han fick inte rösta ännu. Inte? Nej. Och så har han feber. Jag vet, han har högerfeber. No. Mm. Jag skulle gärna fråga er alla vad ni tycker om själva idén att ha en folkomröstning. Den är bra. Ja. Tycker jag nog. Den är jättebra. Ja. Um, hur upplever ni, liksom, vad är det för uh, grejer som har påverkat er åsikt nu när ni har röstat? Jag behöver ju inte veta vad ni har röstat för, men vad, vad är de där olika argumenten som har påverkat er mest? No, ska vi säga som så, så jag var, jag var inte nog säker om jag, om jag röstade rätt heller. Jag, jag, var, jag hade liksom någon åsikt egentligen om det här. Jag, jag hade, hade liksom någon skillnad. Inte? Nej. Att om det nu far ditåt eller ditåt så. Men inte röstade du väl sådär bara prick? Nej, nej, nej, nej. Att du gjorde ett val då? Jag gjorde nog ett val, ja. Och vad var det som fick dig att göra det där valet sen? No. Ja, det var, vet inte riktigt heller. Det, men att jag hade, det här som jag röstade nu så hade jag nog tänkt att rösta liksom från början. Just så. Att, att det är liksom ändå det som föll naturligt. Ja. Just. ja. Nej, jag kan nog påstå att jag har nog hemskt många argument men att jag har nog vetat ända sedan det blev klart det här, att det ska bli den här röstningen, hur jag röstar. Det har varit min åsikt länge och den kommer att fortsätta. Just precis. Så det där. Lotta då? Jag vill inte säga något. <laughs> Var det här första gången som du röstade? Ja. Hur, hur känns det att ha varit första gången i ditt liv och rösta och det råkar vara just en sån här fråga? Mm, jag vet inte riktigt. Men tycker du att det är en tillräckligt viktig fråga? Att ha en folkomröstning? Ja. ja. Tycker jag det. Att det var bra att det... För hon hade också en jättebestämd åsikt Just så. Ja. Vad var det som eh, fick dig att bestämma dig för din Jag vet egentligen inte heller. Att det var bara liksom att jag tyckte att det skulle passa bättre för mig. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej. Ja, Stella Limnell Lindholm. Vad tycker du om idén att ha en sån här folkomröstning? Mm. Är det bra eller är det relevant? Ska jag svara nu redan? Eller? Ja. Jag tycker att det är bra. Ja. För då får man göra sin röst hörd och, och, och påverka. Annars så är man bara och sitter i samma båt och så är den som ror och styr. <laughs> Precis. Ja. Och det där, vad, vad, kan du säga för, eh, vad tycker du att det fanns för argument för eller emot överhuvudtaget? Vad är det som tycker, du tycker vägde i vågskålarna? Nu är det ju det att man bor, vi bor bara en, en dryg kilometer från Raseborgs Rå och, och det känns liksom naturligare att då styra sig mot Raseborg som mot Lojo eller Kyrkslätt eller Sjunde och heller liksom österut. Ja. Och det är nog avstånden som gör det och sen det där att man har varit van, jag har bott tidigare i Karis och, och det är liksom mera hemma. Så du har en sån här kulturidentitet? Ja, fråga. Ja, och, och sen också språket är ju förstås viktigt. Och nu hör man ju mera svenska åt Ekenäs och Karishållet som åt Lojo och Sjunde och Kyrkslätt. Att nu är det ju också en sån sak, fast man är helt tvåspråkig, att inte är på det viset att man inte skulle klara sig. Men ändå sen om man, om man eh, är riktigt sådär, om man tänker på äldre människor nu när båda svärföräldrarna ligger, ena på Mjölborsta och andra på Ekenäs, vet du, så, så nu är det ju tryggt för dem att de, när de är dåliga i finska, att de får vård på svenska. Att nu märker man liksom markant. Ja. Och, och så tänker man, ju, man blir ju äldre själv också hela tiden. Och, och, och. Visst, det, nu är ju tröskeln lägre när, när man pratar samma språk. Inte det liksom fråga om det. Om det sen är det ena eller det andra.